Արևային բարձր տրամադրությամբ իր մշտական ռադիոընկերներին ողջունում է Խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Տաղավարում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Արցախում արտադրվող էկոլոգիապես մաքուր մեղրը արտահանվում է եվրոպական երկրներ։ Թեմային անդրադարձել է Վան Նովիկովը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից Երեխայի կյանքում հաճախ կրկնվող իրադարձությունները եւ խոսքերը ձևավորում են նրա դաստիարակությունը եւ իր շրջապատը։ ԿԼՍ-եք Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Թաթիկներ մանկական ստեղծագործական կենտրոնի աշխատակից Անի Խաչատրյանի հետ։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կցանոթացնի օրացույցը։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում Շուշիի շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժնի ղեկավարի հետ հարցազրույցում անդրադարձել էինք շրջանում մեղվաբուծության զարգացման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերին։ Առարկայական կլինի հիշել, որ ի թիվս այլ ծրագրերի այստեղ բավականին արդյունավետ է գործում նաև առանձնահատուկ պայմաններով զորացրված սպաներին մեղվապահությամբ զբաղվելու համար տրամադրվող աջակցությունը։ Եվ կարծես թե ամենևին էլ պատահականություն չէ, որ Շուշեցի մեղվապահներ Դավիթ Մինասյանի եւ Ռազմիկ Հարությունյանի արտադրած անարատ մեղրը արտահանվում է նաեւ ֆրանսիական շուկա։ Ֆրանսիայում բարձրակարգ լաբորատորիայում հաջողության փորձակնություն անցնելով եւ եվրոպական չափանիշներին համապատասխանելու մասին եզրակացության արժանանալով Արցախյան մեղրը համապատասխան փաթեթավորմամբ ու պիտակավորմամբ արտահանվում ու արդեն իսկ պահանջարկ է վայելում նաեւ ֆրանսիացի սպառողների կողմից։ Օրերս Ստեփանակերտում կայացած Բերքի տոնին մենատնտեսները ներկայացրել էին նաև Շուշիի եւ Ասկերանի հարավ գյուղի տեղանքում արտադրվող մեղրը։ Հատկանշական է, որ այսպես ասած մեղրատեսակներն աչքի են ընկնում բազմազանությամբ։ Այդ բազմազանությունը միավորողն էլ անարատ ու օգտակար հատկանիշներն են։ Մեղվապահ Դավիթ Մինասյանն էլ թվարկում է օտարազգի սպառողների համար այսպես կոչված էկզոտիկ համարվող այն մեղրատեսակները, որոնք արկա են իրենց արտադրացանկում։ Մենք չակի մեղը, լրիվ ինքը բնականա մոմաթերթ օգտագործված չի, ու ռամկայով մոմաթերթով, մեկ էլ սերեկա կոչվում, մեղրի մի ուրիշ տեսակ է, սրա մեջ գտնվում է ուղղակի ցակապոշի, որակը դրանով բարձր։ Դրիվ բնական է։ Նրա գործընկերն էլ հավելում է. Որոնն է շատ հետաքրքիր պատետավորում է, որը մեր ձեռով է պատրաստված, աշխարհի բոլոր ցայլը կարող տեղափոխել մեղրը, իրա խնդիր չունի։ Տարին չի արդարացրել մեղվապահների սպասումները, սակայն հույսը չեն կորցնում։ Իսկ ահա թե փորձակնությունից հետո ինչպիսի եզրակացություն է տվել ֆրանսիական լաբորատորիան Արցախյան մեղրին։ Լաբորատորիա ֆրանսիական հանգանոց լաբորատորիա է, անցնկացել մոտ 2500 տեսականի է ծաղկի։ Միացնում եք շուկային նույնիսկ քչություն է անում, որովհետև 2 տարի է արդեն բերքը շատ քիչ է լինում։ Հիմա սպասում ենք հաջորդ տարի երևի ավելի լավ կլինի։ Շուշեցի մեղվապահների արտադրանքը արտասահմանցի սպառողների կողմից արդեն ճանաչված պիտակ ունի, չնայած տեղական շուկայում այնքան էլ հայտնի չէ։ Դրսում մեզ ճանաչում են Agricol, օրինակ Ֆրանսիա ուղարկում ենք Agricol տաննով, բայց այստեղ ճիշտ ասած այդ անունով չեն ճանաչում, որտեղ անգլերեն անունը Շուշեցի մեղվապահները հավելել են նաև, որ իրենց մեղվափեթակների թիվը հասնում է 250-ին, որից այս տարի մոտ 600 կիլոգրամ մեղր են ստացել, ինչը բավականին ցածր ցուցանիշ է համարվում նախորդ տարիների համեմատ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Ջերմակակար ցաղկացვალ է la storia da un amore come un guaio tra che mi sono ասում էիր ինձ այս ամենը ազգուր մի խաղ է դու որ կարծում էիր կյանքը անոք փոխել դեռ վաղ Հայկական ժամանակով 15-ն անց է 30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Նոյեմբերի 2-ին ժամը 19-ին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի եւ Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի ու սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի կունենա Երևանի պետական կամերային երգչախմբի Վիլի Վայներ եւ ընկերներ խորագրով համերգը։ Այս մասին տեղեկացրին Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարարությունից։ Անցած շաբաթ հոսպիտալացված հանրահայ դերասան Արմեն Ջիգարխանյանի առողջական վիճակը բարելավում է եւ շուտով նա աշխատանքի կվերադառնա։ Այդ մասին Real Novosti գործակալության ասել է նրա ընկեր Արթուր Սողոմոնյանը։ Նա բուժման կարիք ունի, դա որոշ ժամանակ կտևի, սակայն վերջին երկու օրերի դինամիկան դրական է։ 10 օրից նա արդեն աշխատանքի կլինի, ասել է Արթուր Սողոմոնյանը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Մոսկվայի կլինիկաներից մեկն է տեղափոխվել ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը։ Բժիշկները նրա վիճակը գնահատել են միջին ծանրության, բայց կայուն, նշել էր դերասանի փաստաբանը։ Ղրիմի Սիմֆերոպոլ օթանավակայանը կարող է վերանվանվել նշանավոր ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու կամ գրող Ալեքսանդր Գրինի անունով։ Նման տարբերակի է առավել հակված Ղրիմի հանրային պալատի նախագահ Գրիգորի Իոֆեն։ Հանրային պալատի առաջարկած անունների թվում է նաև կայսրուհի Եկատերինա II-ը, Իշխան Գոլիցինը, Ադմիրալ Նախիմովը, բժիշկ Պիրոգովը, գրող Չեխովն ու գիտնական Մենդելեևը։ Ընդհանուր առմամբ ներկայացված է 10 անուն։ Ես կարծում եմ, որ օթանավակայանը կարելի է անվանակոչել Այվազովսկու կամ Գրինի անունով։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, ես այդպես եմ քվեարկելու։ Նրանց ստեղծագործական կյանքն ու ճակատագիրը կապված են Ղրիմի հետ, ասել է Իոֆեն։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանի մեծագույն անուններ նախագծի շրջանակում հայտնի հայրենակիցների անուններ կտրվեն երկրի 45 քաղաքների օթանավակայաններին։ Բրիտանացի գրող Աննա Բյորնսը դարձել է հեղինակավոր Բուքերովյա մրցանակի դափնեկիր։ Երեքշաբթի հանդիսավոր բանկետի ժամանակ հայտարարել է մրցանակի կազմկոմիտեն։ Բյորնսը մրցանակին արժանացել է Milkman Web-ի համար, որը գրվել է 18-ամյա աղջկա անունից։ Գործողությունները տեղի են ունենում 1970-ական թվականներին Հյուսիսային Իռլանդիայում հուզումների տարիներին։ Ժուրին նշել է վեպի արտասովոր օրիգինալությունը եւ ծիծաղելի անկոտրում հնարամիտ անկեղծ հերոսուհի իրադարձությունների մասնակցի հստակ ու հետևողականորեն պահպանվող ձայնը։ Հյուսային Իռլանդիայից Բյորնսը առաջին հեղինակն է, որ բուքեր է ստանում։ Միլքմանը նրա 4-րդ վեպն է։ Բյորսից բացի մրցանակին հավակնում են նրա հայրենակիցներ Դեյզի Ջոնսոնը եւ Ռոբին Ռոբերտսոնը, երկու ամերիկացիներ Ռեյչել Քուշները եւ Ռիչարդ Փաուերսը, ինչպես նաեւ կանադուհի Էսի Էդոկյանը։ Ստամբուլահայ հայտնի լուսանկարիչ Արա Գյուլերը հոկտեմբերի 17-ի երեկոյան կյանքից հեռացել է։ Նկարիչը ծնվել էր 1928 թվականի օգոստոսի 16-ին Ստամբուլի Բեյովլու թաղամասում։ Արա Գյուլերում նաև անվանում են Ստամբուլի աչք ստացել է բազմաթիվ մրցանակներ եւ տիտղոսներ թե Թուրքիայում, թե աշխարհի ամենահայտնի կազմակերպությունների կողմից։ Իրականացրել է ֆոտոռեպորտաժներ համաշխարհային պատմության հայտնի դեմքերի, այդ թվում Պիկասոյի, Սալվադոր Դալի եւ այլոց հետ։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ գիշերը Մենության անդունդում քո հայացքն եմ մուրում որ հալվի իմ ներքան սարած սայթակեր եմ անկել եմ ցած կարոտից կարացած Սերիմ այս գիշերը պատիժ է պարկել Սերիմ մոլորված առասվել Մոռացած շուրթեր, վիրավոր աչքեր, լուսնյա գիշերը, արփած գիշերը, լուսնյա գիշերը, արփած գիշերը։ Ես գիշերը, լուսնյա գիշերը, արփած, ով սիրում է տանյալ է եւ անիծված անհագեն գարնան խախերը տխուր են աշնան տողերը լրել են արձագանքները ջնջվել են հույսի հետքերը գիշերը լուսնյա գիշերը Մենության երազում ես վազում եմ վազում շրջանում փակված ուրոտար են դռները բաց իսկ կերկերը մաշված սերիմ այս գիշերը պատիժ է բարգել սերիմ մոլորված առասպել ալե հերկյանքում ուրացով սրձեր մեղավոր աչքեր արփած գիշեր լուսյան գիշեր արփած գիշեր լուսյան գիշեր Աճմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են՝ երկուշաբթիից Սուրբաթ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք լսել նաև Արցախ TV.am գայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակեք հետևել օրվա մեր ծրագրին։ Երեխայի կյանքում հաճախ կրկնվող իրադարձությունները եւ խոսքերը ձևավորում են երեխայի դաստիարակությունը եւ իր շրջապատը։ ԿԼՍ Կանահիտ Միրզոյանի զրույցը Թաթիկներ բանկական ստեղծագործական կենտրոնի աշխատակից Անի Խաչատրյանի հետ։ Thank you Սեփական ուժերին վստահ եւ առողջ հոգեբանությամբ երեխա դաստիարակելու համար մեծ ջանքեր են պահանջվում։ Հատկապես ժամանակակից աշխարհում, երբ տեղեկատվական հոսքը չափազանցմեծ է, գայթակղությունները շատ ու ժամանակակից փոքրիկների մանկությունը անհամեմատելի է իրենց ծնողների մանկության հետ։ Քանի որ հասուն տարիքի գրեթե բոլոր խնդիրները գալիս են մանկությունից, պետք է ձգտել չկորցնել ժամանակը եւ պատրաստել կյանքի ապագա դժվարություններին պատրաստ երեխաներ։ Անկասկած երեխայի դաստիարակությունը սկսվում է ընտանիքից։ Սեր, ջերմություն, հոգատարություն նույնպես փոքրիկը ստանում է ծնողներից ու հարազատներից։ Սակայն ժամանակի պահանջով, քանի որ շատ ծնողներ աշխատում են եւ իրենց օրվա մեծ մասը չեն կարող անցկացնել երեխաների հետ, գործում են կենտրոններ, որտեղ երեխաները զբաղված են, անհատական մոտեցում են վայելում ու գոհ են։ Նման կենտրոններից մեկը վերջերս 2 տարեկան դարձած Թաթիկներ մանկական ստեղծագործական ճանաչողական կենտրոնն է։ Երկու տարվա ընթացքում շատ բալիկներ են հաճախել, սովորել շփվել տարեկիցների հետ, սեփական ձեռքերով որևէ բան պատրաստել, նաև կարգուկանոնին ենթարկվել բայց ոչ բարի դասական իմաստով, երբ մեծերից մեկը պարզապես ստիպում կամ արգելում է որևէ բան անել, այլ աստիճանաբար սեփական կամքով հրաժարվելով վատ սովորություններից, սովորելով լսել ու կատարել։ Անի Խաչատրյանն աշխատում է կենտրոնի ստեղծման օրից ու հավատացնում է, որ մեծագույն ձեռքբերումը անսահման սերն է, որը բալիկներն ու մանկավարժները փոխադարձում են։ Մանրամասները մեր զրույցում։ Անի շնորհակալություն մեր հերթական հանդիպման համար։ Նախ դուրտվեք շնորհավորել Թաթիկներ կենտրոնի երկուամյակի արխիվ, երկու տարի պահել մանուկների գունագեղ մանկությանը նպաստող մանուկների առօրյան գունավոր դարձնող մի կենտրոն։ Շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ կցանկանայի խոսենք ձեռքբերումներից Թաթիկների երկու տարվա մեջ երևի ծրագրերն են փոխվել, շատ նոր բաներ են ի հայտ եկել, շատ տարբեր երեխաներ են եկել բնական բնականաբար ու բոլորի հետ ինչ որ բան փոխվել է։ Ուրախ եմ, որ նորից այստեղ եք, այս տաղավարում եւ ուրախ եմ, որ կարող եք նորից կիսվել մեր առաջընթացներով, հաջողություններով։ Այո, այս երկու տարին շատ աննկատ անցավ, չնայած ինքը լեցուն էր փորձություններով, լեցուն էր վերելքներով, անկումներով, որովհետեւ դու աշխատում ես երեխաների հետ ու դա, ինչպես նշեցիք, շատ պատասխանատու է եւ մենք նրանց հետ ավելի նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցինք, որը շատ կարևոր է մեզ համար։ Երկու տարվա ընթացքում նոր որակավորումներ ստացանք, նոր մեթոդներ ձեռք բերեցինք նրանց հասնելու համար, որովհետև եղած մեթոդները անընդհատ փոխվում են, որովհետև նոր բալիկները ավելի ճկուն են, ավելի աշխուժ են, ավելի ուշադրության պակաս ունեն, այսինքն ամեն ինչ պետք է կարողանաս իրանց տալ, որ իրանք բավարարված լինեն։ Եվ այս տարիների ընթացքում մենք կարողացանք հասնել մի մակարդակի, որ ունենանք բալիկների այնպիսի մի խումբ, ովքեր սպասում են մեզ, ովքեր սիրում են մեզ, ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ անհատի, ինչ-որ մասնագետի, այլ ամբողջ թիմը սիրված է երեխաների եւ ծնողների կողմից եւ մենք անընդհատ կատարելագործվում ենք հետեւողական լինելով ամեն մի նշում, ամեն մի փողոք կամ ինչ-որ մի բան, չնայած որ դրանք շատ հազվադեպ են լինում։ Հատկապես ժամանակակից փոքրիկները, ինչպես նշեցիք, ճկուն են, ավելի հարմարվելու ունակություն ունեն ու նաեւ ինչը շատ կարեւոր է, պահանջկոտ են սկսած նրանից, որ ուշադրություն են պահանջում եւ զբաղմունք անընդհատ զբաղված են ցանկանում լինել այն տարիքի երեխաների, հատկապես 3 կրիզիսային կարելի այսպես համարել, անձիկայացման առաջին փուլը։ Այդ տարիքի երեխաները հատկապես ուշադրություն, հոգատարություն, նաեւ զբաղվածություն են պահանջում, ու ինչպես կարելի է նկատել թաթիկներում անընդհատ աշխատանք է տարվում, որ երեխաները ինքնուրույն ինչ որ բան անեն, շատ կարևորվում է այդ փաստը, ինքնուրույն ինչ որ բան պատրաստեն, բայիկներ ծրագրերին նվեր եւ իրանք ինքնահաստատվում են ինչ որ լավ ես հիմա ավելի մանրամասը կներկայացնեմ թե դա ինչպես է կատարվում այնտեղ չկա հաշվի առած ինչ որ տարիք որ կոնկրետ այս տարիքին ավելի շատ ուշադիր լինենք քանի որ ամեն մեկը եզակի են ու մեր կենտրոնում են մեկ նշել ենք որ մոնտեսորի կրթական ծրագիրն է այսինքն ոչ թե խմբերի հետ են կա կոնկրետ աշխատում այլ զուտ երեխաների անհատապես երեխաների հետ ու իրաց ներգրավում խմբի մեջ մեջ Շատ կարևոր է այդ բալանսը պահելը, թե ինչպես դա լինի։ Այսինքն երեխան չի կորում խմբի մեջ։ Նա ընտելանում է, ստանում է սեր, հոգատարություն, ուշադրություն, առանց ինչ-որ ստրեսներ տանելու ինքը հարմարվում է կենտրոնին ու միջավայրին ու կամած-կամած ներգրավում խմբի մեջ։ Շատ կարևոր է այդ պահը ապահովելը, որովհետև ծնողների մտահոգությունները մեծ են, որովհետև նոր միջավայր է դա նրանց համար, երեխաները նոր մարդկանց հետ են հանդիպում եւ ինչն է հետաքրքիր, որ տարբեր տարիքային խմբեր տարբեր ձևով են արձագանքում այդ իրավիճակներին։ Մեծերը ավելի շատ փորձում են ինքնահաստատվել, ցույց տալ, որ որ ես ուժեղ եմ, ես կայացած եմ, ես ես գիտեք ինչ կանեմ, բայց հետո կամած կամած մեր սերը տեսնելով, որովհետև սերը ամենակարևոր բանն է այս գործում, որ կարող ես տալ երեխաներին, այդ սերը տեսնելով նրանք արդեն հարմարվում են Իհարկե փոքր չէին, որ լաց էին, բայց արդեն ագրեսիվությունը, որ նրանք դրսից բերում են իրենց հետ, կամած կամած թողնում են որովհետեւ Խոսքը կրծեր դպրոցական տարիքի երեխաների Այո, ասենք օրինակ 7 7 տարեկան երեխաներ, ովքեր հաճախում են մեր կենտրոն, փոքրիկները սկզբում իհարկե լաց կան են լինում, բայց հետո էլի կամած կամած գալով որ իրենց համար են տեղապահովել, կարևորը այս զգացողությունն է։ Այսինքն երեխաները անընդհատ էմոցիա է, պետք է այդ էմոցիան իրենց ապահովես։ Եթե ինքը զգաց, որ այնտեղ իր համար ապահով է, ինքը արդեն հարմարվում է ու դա կախված է իհարկե մասնագետների դրական մտածելակերպից, այդ սիրուց, որ տալիս են երեխեքին, նաև պրոֆեսիոնալիզմից։ Այսինքն ոչ թե բարկանալ նրանց վրա կամ պատժել լացելու համար առանցեներ երեխան ստրեսի մեջ ու դու նորից իրան ստրեսի ենթարկես, այլ ուրախությամբ հաղթահարում եք այդ ամեն ինչը ու ստացվում է։ Իսկ ինքնուրույնությունը միշտ պահում ենք ու պահելու ենք, որովհետեւ Մոնտեսորի ծրագիրը իր գլխավոր գաղափարներից մեկը երեխայի եսը բարձր պահելն էր եւ նրան ինքնուրույն պատրաստել ապագա կյանքին։ Դրա համար մեր բալիկները էլ չեն ասում, «Բա ես չեմ կարող դա անել»։ Նրանք գիտեն, որ կարող են, որովհետեւ իրանք գիտեն, որ մենք հավատում ենք նրանց ուժերին։ Նրանք չեն համեմատվում խմբերում, չեն ասում նրանց «Տես, Այս բալիկը լավ է անում, դու վատ ես անում։ Չկա այդ գաղափարը, սերմանվող այդպիսի գաղափարներ չկան մեր կենտրոնում։ Եվ իդեպ դա ծնողների մեծ սխալն է շատ հաճախ, որ տես քո տարիքի ինչ որ մեկը այսինչ բանը կարողանում է անել կամ տես չի լացում։ Ընդհանրապես դա սխալ մոտիվացիա է բալիկի համար։ Դա ստրեսի է ենթարկում։ Երեխան մեծանում անընդհատ այն գաղափարով, որ ինքը ինչ որ բան լավ չի անում։ Այսինքն հոգեբանորեն ոչ առողջ միջավայր է ստեղծվում երեխու համար։ Չգիտեմ, կարող է ծնողը լինի այդ աղբյուրը, որը երեխային այդ միջավայրը ստեղծի, կամ դպրոցը, կամ ինչ-որ հաստատություն, կամ ինչ-որ միջավայր, Ու այստեղ նաև ռիսկային է, թե մենք այս մեթոդները ստեղծելով ինչպես են երեխաները ադապտացվում հասարակության մեջ։ Այսինքն ամենտեղ նույնը չի լինելու հաստատ։ Իհարկե, իհարկե։ Պետք է ճիշտ անել, որ ինքը հասկանա, որ այստեղ այսպես է, բայց ոչինչ դրսում էլ դու ինքդ քո բալանսը քո մեջ պահի։ Դու վատը չես, դու թերի չես։ Դու արա այն ինչ որ դու կարող ես անել։ Համենայն դեպս ասենք 3-4 տարիքային խմբում ստացած այդ բալանսը ձեր նշած ինքնահաստատումը, վստահությունը սեփական ուժեն շանս կա որ կօգնի հետագայում, ասենք դպրոց հաճախելիս։ Նրանք այսպեսին են։ Երեխաները այս ժամանակաշրջանում հենց այդպես են ծնվում։ Թե մենք ո՞նց ենք դա կոտրում իրանց մեջ կամ ո՞նց ենք աճեցնում իրանց մեջ այդ գաղափարը, արդեն մեզանից է, մեծերից է կախված որովհետև ինքը մաքուր դատարկ անոթի նման ծնվում է, չէ՞, բալիկը։ Ու մենք լցնում ենք, լցնում, լցնում, լցնում, ու մեր ձևերով փորձում ենք իրենց դաստիարակել։ Ու մեզանից է կախված, թե այդ երեխան կյանքում հաջողակ ու երջանիկ կլինի, թե նա կմեծանա չհաստատված եսով, կմեծանա այն գաղափարով, որ ինքը թերի է, կամ այն գաղափարով, որ ինքը ինչ-որ բան չի կարող անել, կամ ինչից են առաջանում այն խնդիրները, երբ երեխան ստում է որովհետև նա չի վստահում իր շրջապատին, որովհետև երբ նա եկել է իր ծնողի կամ ուսուցչի մոտ կամ ինչ-որ մեծի մոտ կիսվել, պատմել, որ ես սա սխալ եմ արել, պատժվել է դրա արդյունքում ու արդեն չկա այդ վստահությունը դրա համար նա արդեն սովորել է արի ես խափեմ գլուխս հանգիստ լինի Այսինքն ավելի խորը պետք է խնդիրների մեջ ավելի ես միշտ ես միշտ նշում եմ որ կարևորը առաջին հերթին երեխայի համար ստեղծել հոգեբանական բարի միջավայր հետո նոր կրթությունը։ Երկրորդ տեղում չի կրթություն, իրանք հավասար միջավայրի վրա են կենտրոնում, բայց առաջին հերթին երջանիկ երեխաներ ստեղծելու գաղափարն է հետո կրթությունը, որովհետև դու կարող ես սուպեր կրթություն տաս, դու կարող ես ընտիր մասնակեր լինել, ամենաբարձ ձևերով երեխուն սովորեցնել, բայց դու դա անես ոչ առողջ միջավայրում, որը երեխային ավելի պետք է քան այդ կրթությունը։ Ամենամեծ հաջողությունը, որին հասել եք երկու տարվա ընթացքում, որը կանվանեիք։ Երեխաների սերը ու վստահությունը ձեռք բերելը, որովհետև մեր ուղղվածությունը եղել է ոչ թե ծնողներին հաջողացնել այդ երեխաներին, այն որ երեխան լացելով գալիս է կենտրոն չի ուզում գա, բայց զգալով այդ հաճույքը ինքը չի ուզում գնա տուն ոչ թե այդ ազատության համար, ոչ թե դրա ուզածների դրա համար, այլ էլ որ ինքը Այդ վստահությունը ձեռք է բերում մեզանից։ Մեր աշխատանքի արդյունքը այդ երեխաներն են ու իրանց այդ իրական այդ ժպիտներ այդ էմոցիան, որ անբացատրելի ու անփոխանցելի են։ Երբ որ դու մի քանի օր չես հանդիպում նրանց հետ ու կենտրոնում նորից հանդիպում ես իրանց այդ գրկելը, որովհետև իրանք գրկել են տեսել, իրանք սեր են տեսել, իրանք ագրեսիվություն չեն ստացել մեզանից, ու այդ նույնը փոխադարձաբար հետ են վերադարձնում։ Շնորհակալություն Անի հաջողություն կենտրոնին եւ երևի տարիներ անց ամենակարևոր ձեռքբերումը կլինի այն, որ այժմյան 3-4 տարեկան փոքրիկները գնան դպրոց ու վստահ երեխաներ մեծանան, տարբերվեն իրենց վստահությամբ, իրենց հաջողություններով, թերևս դա ամենակարևորն է, որ աշխատանքի արդյունքը արդեն երևում է։ Իհարկե, կհանդիպենք, դեռ ընթացքում էլի կզրուցենք նոր հաջողություններով, նոր նորություններով։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Thank you. Թողարկման վերջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Ալեքսեյ Աղաջանյանը, հայ ազատամարտիկ Արցախյան ազատամարտի մասնակից։ Դավիթ Վազգենի Գասպարյանը, հայ գրականագետ, գրականադատ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, 2007 թվականից Հայաստանի գրողների միության անդամ։ Սանասար Արսենի Գևորգյանը, խորհրդային եւ հայ նախկին ֆուտբոլիստ, պաշտպան։ Ենոք Սիմոնի Ղազարյանը, հայ բուսաբան, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀԽՍ գիտության վաստակավոր գործիչ։ Քրիստափոր Միքայելյանը, հայ հասարակական քաղաքական գործիչ, հայ հեղափոխական դաշնակցության հիմնադիրներից։ Մանուկ Կարապետի Հովսեփյանը, հայ նկարիչ։ Բաղիշ Արշակի Հովսեփյանը, հայ արձակագիր։ qui passe dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre. La vie nous dépasse, que vendra, que vendra. Je scrivo mi camino sin pensar, sin pensar, donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller. son chemin comme qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que ya me he encontrado y sé Ես այդ անձրևն էր դասում պատուհանի Այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում պատի հատի Գլորվում են ու հոսում են ապակուս տապվում են ցած Այս խոսքերը որ լսում են իմ երկի մեջ ուշացած Ու մե պետք խոստովանանքդ ափսոսանքդ շացած ցածը ետ չես բերի այս ամեն հատուցումն է իմ գործածին մեղքերի այն աղջիկը եւ աշունը բախտների որ կորցրի Դա ջահեր իմ խնդրությունն էր, որ երբեք ինձ չեն ների։ Ես գիտեմ, երջանկությունը մի